helicopterae gepatroi en universitatoi. Estas intertempe gepatroi, kiwi accompanas siain plencrescain gefiloin, dum la unuae tagoi, gis la universitato, por esplori la neconatan terenon cune cun la idoi, diras professoro de la Universitato de Linz. Ie unu flanco ni compreneble interesigas che ancauge patroi conatigiu cun la universitato cae cun gia offertaro, cae ciui ageme subtena sia in gefiloin, substrecas la professoro. Ali flanque, universitata studado servas por acceli la mem Ancau ni constatas che necessas preni la gestudentoin de la unua semestro pli ce la mano, ol tio necessis en antauai epocoi. Ili besonas subtenon, diras la professoro. Lasta tempe ni confrontigas pli ofte cun demandoi de patrinoi cae patroi, diras la presidanto de la studenta representumo. Compreneble, nia helpas ancao alla gepatroi, set principe ni subtenas la gestudentoin. studentoin. Che tivi fresciai studentoi, ce la comenzo de la studado ofte ne capablas bone organisi sin, tio certe cun rilatas cun la actuala lerneia sistemo. Gis la maturez exameno, oni postulas de la gelernantoi nenian mem respondetson. Cio estas preparita. La liberezzo ce la universitato, por multai el ili, estas tro granda defio. Ili sentas sin perditai, diras la studenta representanto. Gepatroi ce la universitato. Tiu fenomeno aperas ne nur en Linz. Ce la universitato de Friburgo, En Germanio, exemple, establigis familia tago por gestudentoi de la unua semestro, en quiu parto prenas ancau gefratoi, geoncloi, cae geavoi. Gi intertempe iam ocasas en futpala stadiono. Ce pli cae plida universitatoi, en la German lingvae landoi, patroi cae patrinoi povas partopreni dum unu tago en prov leccioi. Ili povas inspecti la universitatan campon cae testi la mangiagion en la studenta restaurazio. Celcae alterneioi ofertas ec tutan semain finon con dense pacita programo por fresh pacitae gepatroi de studentoi. Ciel exemple tio ocasas ce la Universitato de Münster. Multae studajoi parolas pri che la iunularo de hodiau pli mal frue socie plen crescas. Lau psicologoi, la limo sovigis dec hoc al dudec quin iaroi. Concerne al activezoi hodiauai dec hoc iaruloi, aga simile el dec quiniaruloi de antauai epocoi, diras esploristino de la Universitato de San Diego en Usono. Tiu tendenzo estas constatebla, sen depende de sexo, logiloco, au de i factoroi. La esploristoi vidas en tiu evoluo culturan changion. Nia studajo montras, che dec calc iaruloi hodiau attendas pli longe, gis ili transprenas plita respondezzo.